La seule solution, ça sera de faire aussi... Aterabide euh, bakarra da autobus lehu bakarra euh, egitea, makila eta mignon itzulgunean artean. De, de, de mignon. Il est pour nous absolument indispensable. Euh, Ezinbestekoa izanen da. Ez da autoen lehuan eginen, baina bazterreko zabaltzan, autobusen dako bakarrik sortuko den bidea izango da, horrek egan nahi du autoek ezingo dutela bertan ibili. Plein qui se trouve à côté, et donc on va réaliser un site propre qui sera exclusif exclusivement réservé aux bus, ce qui veut donc dire que les voitures, bien sûr, ne pourront pas passer sur... Gainera zirkulazioari begira, basusarri eta baiona arteko zatian gutienez, abiadura apaltzea aurrikusten dugu, iroita amak kilometro horrenetara pasako da, hasteko hori galdegin diogu departamentuko presidenteari. A 70 km en tout cas, c'est ce que nous avons demandé au président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques